Psalm 3 Psalmus David Cum fugeret a facie Absalom, filii sui. Domine, qui multiplicati sunt, qui tribulant me, multi insorgunt arversum me, multi dicunt anime mei, non est salus ipsi in Deo eos. Tu autem Domine, soceptor meus, es gloria mea et exaltans caput meum. Voce mea ad Dominum clamavi, et ac saudivit me de monte santo suo. Ego dormivi, et soporatus sum et exorexi quia Dominus suscepit mei. Non timebo milia populi circumdatis mei. Exorge, Domine, salvum me fac, Deus meus. Coniam tu percussisti omnes adversantes mii sine causa, dentes peccatorum contravisti. Domini et salus, et super populum tuum benedictio tua.